kaze muri kino kiganiro gira icyo ushikirije tubashikiriza ano manga ariko mudutunge ku minota yarenze ko kubera ibihayanishwa ni umwanya rero mugira icyo mushikirije mu rufasoni ku makuru amwe tuba twarabashikirije kuva ku munsi wa mbere gushyika kuri uno wa gatanu tudatebye rero urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi asaba ko asaba ko ibanki inkuru y'igihugu ifuta ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana na y'abakenyezi ba mikoro make kuko ngo iyo ngingo yatumye abakenyezi benshi bari bari muri ayo mashyirahamwe basubira inyuma mu by'ubutunzi umukuru w'igihugu rero akishura ko ibanki nkuru y'igihugu izobanza gushyiraho amategeko azogenga ayo mashyirahamwe kugira ngo azokore yisunze amategeko hari kuri uyu gatanu igitega mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe rijejwe gukwiragiza amatara muyaga nkubona ko n'amazi regide zo burizeza abanyagihugu ko oh, uboneka akarusho kaniniya mu bijanye no gutanga umunyagankuba imbere y'uko ku kwezi kwa gatatu turimo kurangira ibi ni ibyemezwa n'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe mu kiganiro yahaye radiyo isanganiro kuri uyu wa gatatu jean albert manigomba akaba yasiguye ko ibikorwa byatuma umuyaga nkuba ucikagurika bizosegura insinga z'umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa jiji murembwe bamwe muri abo banyagihugu bakavuga ko n'abari barubakiwe amazu n'abari barubakiwe inzu nako hari abariko bazikurwamwo abandi nabo bakavuga ko bariko bahabwa bariko bashaka guhabwa amafaranga adahuye n'agaciro k'amatongo yabo abajejwe intwaro muri uyo kuri uwo mutumba bakavuga ko nabo nyine ishirahamwe regidezo riko rigerageza gutunganiriza abo banyagihugu nk'uko rero babikoreye abandi Eh, kuri ibyo rero mu ishyirahamwe rigidezo barahumuriza abo banyagihugu bo mu gishingano ko ibibazo byabo bizotorerwa inyishu bisunze rero amategeko umuyobozi mukuru akavuga ko gushika ubu hariho umurwi uriko urasuzuma ibyabo banyagihugu kugira ngo ntihagire n'umwe azorenganywa ah, umubano hagati y'urwaruka uh, ruri mu migambwe itandukanye ngo bifashe neza mu ntara ya butanyerera muri rusange ariko hari abavuga ko hariho agahaze kerekeye ko hari urwaruka rutari ruke uh, rutari ku rubuga rwa politike kandi rukumirwa mu migambi mu mashyirahamwe y'iterambere rusange byashyikirijwe mu ruganda ikigo sedipe cyatunganije ku rwaruka ruserukira urundi mu migambwe itandukanye yo mu ntara nshasha butanyerera ngo barabe ingene rutokoreshwa nabi n'abarongoye imigambwe gutyo gutyo rero ngo babane neza muri iki gihe amatora yimirije urwaruka rugasaba kandi ko gukumirana byohava iyo iyo habonetse imigambi y'iterambere igikorwa cyo kwegeranya no kugura umwimbo w'ibigori w'abarimyi gisa nicahagaze mu ntara ya kayanza ubu nta na hamwe kiri ko kirakogwa kuva mu ntango z'indwi turi ko bamwe mu barimyi bo muri komine gatara y'iyo ntara ya kayanza bavuga ko kugira baronke imbuto y'ibiharage bahitamwo guhombesha intete z'ibigori ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana abiri basaba leta kubagurira izo ntete z'ibigori ku gihumbi n'amajana indwi nk'uko yabibemereye bitsinda Ernest arongoye ishyirahamwe SIAP rikorana n'ikigo cy'igihugu anagesa muri icyo gikorwa cyo kwegeranya umwimbo w'ibigori amenyesha ko ikibazo ari amafaranga yabaheranye ariko akizeza ko bariko baritunganya mu makuru ajyanye n'indero naho umwigisha azofatwa ariko atanga afasha eh, kunoganza ibyigwa du dusuware mu gifaransa abanyeshuri yigisha azoshengezwa mu butungane kuko ngo biri mu bisubiza inyuma akanovera mu nyigisho leonard niyonsaba buramatari w'intara ya rumonge yabivuze mu nama yagiranye n'abarongoye igisata c'indero muri iyo ntara kuri uyu wa kane mu rukurikirane rw'ingendo mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'iyo ntara ni mu nyuma y'aho rero bamwe mu bayobozi b'amashuri bavugiye ko mu bavugiye ko rero bigaragara ko hari abanyeshuri bunguruzwa badafise ubumenyi bukwiye kubera mwene izo nyigisho ikaze nirwanyu rero muri kino kiganiro mutwakura nk'uko bisanzwe kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana na mirongo na gatatu uwundi munywanyi ku murongo alo mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri hehe uno munywanyi utunite tuce tumuherana uri munywanyi ku murongo alo yego eh muti bimeze gutega Emmanuel umwimbi w'ibigori si kayanza gusa nino mucibitoke ayo makuru niyo dufise ehe mutirevye ifashe gute ifashe uko nyene twese kabisa umuntu yabuze uko abifata kubera twari mu igura ry'imbuto mhm. byasaba barekurira abajyanaza bari basanzwe babitugurira mu myaka yose yaheze niba bo bagabaniriza igiciro ariko batugurire kuko baratinya kugura ngo bahava babwira ngo batanze amafaranga makeya kandi leta yarashinze igiciro egome umuyobozi mukuru wa anagese yavuze ati abikorera utwabo abandi badandaza barekuriwe kurangura ibigori mugabo ntibaje munsi y'igihumbi n'amajana n'indwi aho rero baciye batinya byasaba nimba baba ukuntu babidengadenga bagapfunguza igiciro bakagura nk'igihumbi n'atanu ariko umunyagihugu ntarare adateye imbuto kandi hari hageze ko dutera imbuto icini rinini tudateye ibiharage by'isi twaba duhomba hmm. ngira ngo rero ababijejwe ko barabumva sawa sawa tubashimire rero mubandanye mwumviriza ibiganiro bya radiyo isanganiro reka sha reka ariko reka kunezerwa n'itombore mu w'umuceri noneho umuceri nawo ukuye he niya mvyeyi itigera irabira rirara abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahera oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro vyuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibagiye rero n'abaronse igifovye c'amahera kuri eko kaje eh, ewe ndahomvye humura ntaco urahomba kuko promosiyo iracabandanya nyarutsa ararubwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe wibaza ngo ni e. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe yego haba gutelefona kwandika mesaje yego kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe e. ufite akanyenyeri e ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko ube spesiyali na ikoneti gutyo rero rero uko aba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje canke kuri interinete maze wironkera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye imana ibigufashemo igihugu canje ekonete umuhora wanjye niho turi ngira icyo eh, ushikirije rero mhm. murakoze cyane mm. eh, hama notangura kwizihiza umunsi mukuru abo babyeyi bacu batubyaye n'abadamu bacu na bashiki bacu ego hama nkaca nongera asaba bijyanye n'icyubahiro yavuze yuko bagiye gusubiramo ingingo igenga amashyamba mato mato mhm. nkavuga yuko bakwiye kubareka bagakora mu gihe bimvikaniye mhm. tuze tukugura igitungwa nimba tugura tugura intungwa zizotwungukire mhm. ibyo niyo cyo gudakorana bashobora hamwe mhm. hariyo ku mutumba ndimwo uh-huh. hariyo mu muryango ariko abakenyezi n'abigeme ni benshi kandi turiko turatera tuja imbere mm. eh, rero izo ni nziza cyane rwose barabara iyo ngingo baraba akaryo boyihinyanyura ariko itavuna umunyagihugu mm. iyo bakeneye kuja hamwe n'ubundi ngo biyungunganye hanyuma ngira mbere kuri aba b'indimbu y'ibigori je nagumye ndabivuga kuva bagitangura mm-hmm. Eh, leta y'i y'uburundi yashimye gushinga igiciro ku bigori egome hama ntiyagishinga ku muceri yongere ngo igishinge ku biharage yongere igishinge ku isukari ntabwo nataye ihari mhm. rero mu gihe ifashe ibiribwa ni nk'uko ufite abana nkacu mugafata bamwe ukamubasohokana mu kabari bagurira bufe tubaha iki hama barira ukabareka mm. biga bakora neza babanza bamusiga muhira mhm. rero mu gihe bariko bashinga ibiciro kuri kintu kimwe ibintu mm-hmm. bakabireka niba atari ko ngira ngo ubone abanyagihugu nkaze umunyagihugu ntashobora kubibona neza ariko mm-hmm. mm-hmm. rero ibyo bigori bariko barashobora bashaka kugura ibiharage bavuga yuko bihagaze bakongera bagatera ntihagire umuntu agura ibigori ataguze ibihumbi n'amajana indwi ni kwa kuzi uburenganzira bw'umurimyi njyewe mm. njya guhera kwa everese nkasanga afite ibigori byinshi mm-hmm. aravuga ati tora ku bihumbi n'amajana atanu cyangwa n'amajana atatu mm-hmm. eh, kubera uba ukeneye kugura ibyo bihaza cyangwa ibyo biraya gutera mm. kandi ugasanga bya biraya byo gutera nimba utanze ibiro amajana atanu ku gihumbi n'amajana atanu atanu cyangwa n'atatu mm. ugatwara uti ubu rero ngira ngende ndimishe gitari y'ibiraya mm-hmm. dore ya bikungukira amafaranga menshi cyane rwose mhm. birengeye amajana abiri warindiriye wabuze nabi kugurira abantu kubera none nitwiyumvikanira mhm. reka ndabigurisha hama ngo utwo turaya tuguta cyangwa ibyo biharage nabyo hazogera yuko ibigori bizogera guhera nabyo ndakuramirwa na bya feridina ngira ngo tuyinite turamuheranye cyangwa umurongo uracitse ikiganiro ugira ishusho ikirije undi munywanyi ku murongo waro mwiriwe neza mahoro cyane muri bande mutwakwiye muri he ngo kuko ngo leta ingingo yayihagaritse urumva ko hariho baciye bikika no mu kiza biba ku ngingo ya leta nyine boreba mhm. rero bakareba ukuntu bahinyanyura numba ari ukubandikisha amashyirahamwe mato mato tukayandikisha muri komine ku buryo butatubuna mhm. Eh, ngo mugabo tukabandanya amashyirahamwe hari kuko arafasha mu kibano usanga abantu nyine bayashyikirana kandi bakanaronka n'umwanya wo kubonana bakavugana mm. mhm. hariho wari kavuga ibijyanye n'amashyirahamwe mhm. kuri ubu abarundi n'abarundi kazi kubuze cyo gufata n'icumu ntareka muti rero leta mvyeyi niri kwirubahiriza ubwo buvyeyi bwa yego hari na kare nta muntu yaharagira ingorane yo kuva ku bihumbi icumi kugeza ku bihumbi mirongo itatu eh. mm-hmm. rero n'ubu ndazi ahantu hari umuntu w'umupfasoni aheranye ayabaza ibihumbi ijana yego baramushyirakira arayabima ngo muragenda mutwaye iyo mushaka kubera azi ko atamategeko ahari kubera azi neza ko atamategeko ahari umukuru w'igihugu rero avuga ati ntihabanze hajeho amategeko imbere yo kubibandanya umviriza rero bwa munyamakuru amashami y'amakuru leta irabuza amafaranga yugurira imyimbu abarundi bose ikayaronka bagakuye ko muri abenshi bariko bararera arahiga ubu bimukuramwo kuno no mugoroba nyene ubu nyawayo amuha igihumbi jembona ariko rero leta urongo ikigwana gesari yavuze yuko ico kibazo c'amafaranga kiriko kiratorerwa umuti ngira kibatebwe ka none ikigajyemo n'amajana indwi nibabaye ntibabagurire none ni ikibazo nyine igihe cyo barimo barashikiriza nka ntuze yakumusaga kijanye niki n'ibigori ehe ibigori kwera urabye kunyena abantu bakenye yego barabuze amafaranga yo kugombora imyavu barabara amafaranga yo kugira bagura imbuto zo guteragira eh. kuvuga benshi rero nk'ubu baranabishoboye barabitanze barabura barabaha ubutike bwa barabuze amahera hmm. ariko rero igihe ikibazo ugenda mbona ntushikiriye mhm. ni nk'uko leta yari kuvuga ati mboga leta burya ikora ibintu byinshi rero mm. nubona ndimo niyumvira leta amafaranga si ngo urakenye cyane mm. oya leta irafite amahera ahubwo yaranguza ibintu byinshi mm. yari kuraba ikavuga ati ngo abadandaza ko amafaranga ameze nk'ahagarara mhm. tubishyiremo abadandaza babigura ubu henshi baragura amajana umunani mm. twapfiriye muri rarani mm. none wumva twofatira ikintu reka turindire ngira ngo bariko barumva kamu muriko muratera ariko urongo ikigo anagesa umuyobozi mukuru yari yashikirije mu ndwi yuko ico kibazo c'amafaranga cariko kitorega umuti uwo muti rero muti urashaka gutorerwa hiyo mugabo nta munyagihugu unyarucari nawe ugasanga ngo makenya ubukene ni byiza ko nk'aha hantu haba ahantu hameze neza haba hari isuku inyubako nziza amabarabara meza buri muntu wese akwiye kubona ko muhiri wiwe abasha kumera neza ndetse n'imbere y'ibarabara kanatindura ko kuko ngaha hari n'inzu usanga zigira zegeranye mhm. n'ibarabara ntibakwiye gusa nabi mm. birakwiye ko umuntu aza ko isuku biba bikenewe mu gihugu kuko birababaje nko kubona nk'umunyamahanga atembereye igihugu ugasanga kiri mu musaka ugasanga ugasanga nko muri vire nyine hagati ugasanga hari ibintu imicafu igenda itembera ari gisagara kubera impuzamahanga cy'ubutunzi hariho n'ibisigarira by'isoko nkuru ya bujumbura hariho n'ibisigarira by'isoko nkuru ya bujumbura ahiye haraheze imyaka irenga cumi Um-, umwe bitwa ba burema usanga bariko banyoye amajwi ugasanga bataye mw'ibarabara bijyana ntibisa neza ku bisa nabi ukwiye eh, ah. n'ahantu usanga meri ya bujomuti itera amashugwe ugaca usanga abantu bariko bacamo barengana bahonyora bijyana n'ibisa neza kwe mm. ni ukuvuga hariho intunganyo hariho no kwitabira ibikorwa ego kugira ntibamarane kuko nabo nyine barashobora kujyana kandi bakajyana ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyine ugasanga abantu bariko baragirana ibintu bitari ibyo mm. yasabye yuko yasabye yuko hajyaho indinganizo nshasha ego iyo ndinganizo nshasha rero bakaba bisunze ko hariho abantu bari basanzwe bari hamwe uh-huh. ntihagire abantu bashya batwara amahera y'abandi ngo umukuru w'igihugu yakoze ngo ibyo twarimo ngo ntibyemewe ah, ni butoyi toma eh, butoyi toma uri he eh, ndi muri nyabitsinda muri ya komine nziza iri munsi y'umusozi wa mpungu eh inyabitsinda muri iki ego ehe ego urumva eh iyo umubyeyi wacu w'igihugu umukuru w'igihugu mhm. ariko kandi n'ako kamo kumvikana mu maporobese no ku makomine egome ni ukuvuga abajejwe amakomine kuko ku makomine hari ababajejwe isuku nta n'amwe hataba abajejwe isuku mm. ni ukuri babivire hasi kabisa jewe kera narigeze gutembera mu gihugu cyo hakurya mu rwanda muri biriya bihe bya kera egome yego eh, hama uh-huh. nagomba gushyikiriza ku makuru yaciye ku radiyo y'isanganiro yego eh, me ni ikijyanye n'ibi bijyanye n'isuku n'isukura mu gisagara cya bujumbura uh-huh. badanya bakabyimbura. Mm -hmm. mukuru wanagesa ariko arakora iki? Mm. Mukwiriye kutubaza ariko arakora kugira hagere ubu abashaka ngo amahera yabuze byari kuba ibintu byari kuba byateguwe kare mm. ariko umugambi umugambi uko bavuga ngo turime ngo abantu biteze imbere mu burimyi byerekana n'uko bazorima ibindi bintu ko bizodupfana kubera tubona n'ababijejwe mwengo ntibabyita uti rero umugambi leta yawuteguye neza mugabo nti umugambi wari mwiza cyane wari mwiza wari mwiza cyane mugabo ababijejwe nibashiremo inguvu baze barategura ibintu neza abantu bakore nk'abikorera umuntu ntabone bamugize ngo abe diregiteri kanaka atagira ngo ni guhembwa gusa mhm. utusanga ibintu bipfuye mm. abantu ni bige kuza batunganya ibintu neza bakore none ubu kumwimbu kuko nk'ubu ntiwombarira ingene abantu barimye ibigori bagakoresha inguvu ubu ugatanga ngo nta mahera ngo nibaringiye ngo akaguma atanga ibintu by'insiguro bidasobanutse mm. yego je numvira ko mu kwigugisha ibibazo bifata mu minwe mhm. mu minwe ama ku n'isuku mhm. isuku naryo urabona kenshi na kenshi ajya n'inyubakwa za leta nyinshi abakorera musanga atasuku rihari rishemeye mhm. ariko uravye ugiye nk'ahantu ho mu matripe usanga hari isuku rikwiye rero ni kuvuga yuko hajya hoba rigere mu buzi za leta abantu bakavuza baricacara ngo bakorera leta ngo n'ahadakora ngo arahemba ku kwezi mhm. abantu bakabashira ku kivi komve nta burema uwo mukuru wanageza kugira binde bigumera ukuntu n'igihe gihatse abantu barima urumva usanga ari ibintu bigoye cyane hmm. tugushimire tugushimire Manuel Mukanyosha dushimire n'abandi bose bakuye ninonga ikiganiro gira icushikirije giciye kirangirira kuri micro mwari kumwe na Evariste nzikubanya nk'injine ndekiremesheje muhinga bw'ibyuma yari Alphonse kubwimana mu bandanye mukurikirana ibiganiro vya radio isanganiro naho ubutaha